Espada, mi ilusión es tirar la estatua de Colón al agua entre guiris, palomas y tiendas de souvenirs. Hay más ratas que personas si no es un decir, no es jauja, es fauna. 1500 yankees en el jamboree podrían ser para ti un trauma. Pueden verlo como una jaula donde a tu cuerpo le faltan poros para que el sudor salga listo para hervir. El público aquí no es indeciso, basta, no es compromiso. No conocen grupos con los que crecimos. La mierda está ahí fuera. Vergüenza, Eric Sermon sonreía ante un aforo de 50 en que ya no éramos más, está claro, pero no lo suficiente para el rap que representa. No mientan, que van en esto más de dos años si no es normal no darse cuenta de la esencia con la que nos forjamos. Reclamo, exhalo, un calo, pasa los palos que estamos calvos por tantos palos dados en falso. El listón está alto y el más alto aquí es el de los Dalton. De infarto pasa otro calo, parto y por el camino solo encuentro clavos con los que tropezar. Por eso me marco estos párrafos. Paz, pa' dos, pasión, más calor, ilusión, campeón. Son solo consejos por un módico precio. El confort por vos, no por comportarme como un dios. Somos odios entre piombos y ritmos funk, pong. La cara y la mejilla donde quieras. Es difícil apartar este esta galleta, ostión, yo. Yeah, respeto en general. Aquí cada uno se flipa en su puta bola. Cada cual tiene su onda. Sed bienvenidos a